Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du kang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, sesepuh, pini sepuh, perangkat yang rawu dan meriki. Wabil khusus Romo Kiai Haji Muslihin eh Romo Kiai Haji Mukhlisin lan sedaya warga desa manunggal dusun ta desa manunggal niku desa manunggal kecamatan ngusiran <laughs> kecamatan ngusi kabupaten jombang alhamdulillahirabbil kabupaten jombang kita sian nggih alhamdulillah niki sing rawuh wae wonten Gus sinten Asmani Gus Azam, ya Allah, tasik walid, tasik nem, tasik ganteng. Coro hitung-hitungan niku sak pantarane kali anak kulo. Lah <laughs> kulo niku tasik Joko, Pak. kasih kelas kali SMA. Bapak gak ngandani. <laughs> Mas Ronald, tolong kopi aku. Eh, aku gak enak, saya kan baru pertama kali pakai ini, gak ciri kasih ini gak enak. Oh nih anggitmu. Wis kula mboten suwi-suwi mergo niki sampun bengi cukup diluk mawon niki memperingati tentang acara HUT kemerdekaan RI ke-74 tahun Indonesia merdeka mengalami berbagai kejadian-kejadian yang merupakan perjuangan pahlawan Indonesia untuk melawan penjajah dan ingat berjuang itu sulit tapi mempertahankan itu lebih sulit lalu tuh Lalu tugas siapa untuk mempertahankan tugas kita? Mari kita contoh para pejuang bahwasanya untuk mencapai tujuan tidak harus berdua tapi Indonesia bersatu buktinya bisa merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggitmu ya apa? Arwah. Bayai delan. Mbak Yai Romli, Mbak Yai Hasim, Mbak Yai Wahab, Mbak Yai Bisri, Gus Dur. Nah, Joko aku tak berarti cik. <laughs> Wis, iya. Alhamdulillah yang perlu saya sampaikan jenengan sing rawuh ten mriki niku termasuk orang-orang pilihan. Kenapa kok diarani wong-wong pilihan? mergo wakeh menungso kulite ireng kepingin putih perawatan gawe kolagen gawe merkuri karena apa dia kepingin putih suntik vitamin C sing ireng mek titik padalan asline ireng kepingin putih berarti yang langka siapa orang yang hitam sama dengan sampean malam minggu kuwabeh nok jopo malam mingguan goncengan tapi sampean luweh milih solawatan liane keleren sampean oleh syafaati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah khawatir ya, hiburan malam tempat ahli neraka tapi mahal diam tempat ahli surga. Allahumma sholli ala Muhammad. no, enggak no solawatan, solawatan ya solawatan, aja ya solawatan ya gendaan itu gak oleh. Alasane solawatan tapi ndaan kudungan. nare saiki kira ngono ah, kudungan-kudungan tapi pacaran wis biasa. Wayahe wayahe. Ngawur ae. <laughs> Sinten niku wau? Oh, azam. Kula minum nggih jaine. Bismillah. Ya Allah, bismillah. Ono caini gak no lepe e. <laughs> Cilik ngumbini gak lepe Melonyo jaini panasing ngombe takok mlegini wong teso kini Wis ngaji miki atau getno titik ayo ngaji perkara kemerdekaan Indonesia merdeka tidak gampang tapi sulit sampean delok zaman ini penjajahan kenapa kok hari santri itu ada sik tak tangoni hari santri tanggal berapa 20 22 Oktober kalau ulang tahun saya 12 Oktober Kak ngandani lah 22 Oktober ini diperingati hari santri. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia ini pun kajengi dijajah mali, Pak. Akhirnya Mbah Hazim As'ari niku mengeluarkan maklumat bahwasanya jihad hukumnya fardu ain wajib ben menungso kudu melok jihad. Dikumpulkan santri-santri tembubutan Surabaya goni penjara-penjara. manten ngoten semuanya fardu ain untuk mengikuti sebuah pertempuran semua kiai-kiai diparani, Pak. Diparani Kali sinten, kali yai yai santri santri ini, santri kumpul musyawarah kilo yai yai disurati diundang diundang. Nalikane, hmm, sponsor mana? Nalikane para yai ini diundangi semua yai yai podo rawu sedoyo. Babas buntek cerbon, rawu, babas niku tambah sakti. Sing jenengi perang niku ya Allah, tasben niku gih dibundeli ngoten niku, dadi bom bom niku dibledosno bledos mari ngono entek tas bae ganti kelompeni kelompeni Mbak Abbas niku sakti dilempar mendukur ngoten niku saged beldos Mbah Hasim Asari sing jenenge ana pesawat e londo dikipati surbane tok ngeten niku sampun ceblok mbok latan apa jenenge pesawate saking sakti ini Mbak Ye Makruf kedung lo kediri katanya perang banyu disowok ya napa suwe bismillahirrahmanirrahim Allahumma salimna minal bom wal bedil wal martil wal bunduk wal udada hayatina disebul mandi napa kok mandi senajan donga Jawa mergo sing donga waline Gusti Allah beda tingkat kewaliannya dengan kita beliau waliullah jenengan kan wali murid ngoten mawon nggih. disebul ngoten niku banyu dikana niku mandi mergo napa dia dekat dengan Allah perang-perang ngoten niku Semua santri akhirnya mereka Ya Allah Begitu nalikani perang tanggal 27 Oktober niku Sampai 29 27 niku perang Yai yai ruamu sedoyo Banser aja umat kaya Sikap sempurna kok ini guyu <laughs> Rawo yai yai niku Begitu rawo kumpulin nak bubutan Surabaya Lare Surabaya bonek bonek niku pun ngelombok sedoyo sanjang ten yai yai jari arek bonek yai jenengan ten wingking mawon yai sing ten ngajeng cek kula mawon jari ini lari lari bonek mbok mbok mbok mbok hmm. bonek Ledilu moro arema lari malang Dikomando Yai Maskur Ali insya Allah di laskar-laskar lari-lari arema di Akhirnya Arema kali bonek menuju kemerdekaan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya ya ikon jogong guri sing perang bonek karo Arema mbok mbok mbok. Biyen sing perang ku bonek Arema musuh penjajah. Saiki sing perang mek ganti bonek karo Arema. Wis gak perlu wis damai ngono lho. Ya gawe apa kadek tukar-tukaran urip mung pisan to. ini menang tak kalah wingi. Yo yo sing Anggetmu sing nyuwuk sapa ngono ku. Mangkakno, ayo selawatan ngene iki cek dongone manti ono Gus Hafid, eh ono Gus Azam barang barokat. Iya ya Le. <laughs> Eh anakku ngono. Ya Allah, muga-muga jenengan kula dipuwangi lari kados mekaten sing soleh, salihah, sae agamane, sae akhlaki diparingi manfaat uripe. Allahumma Solawatan itu penting. Kenapa kok solawatan diarani penting? Mergo menungso niku nek gak tau maca solawat gak mandi. Jenengan pirsani, biyen Nabi Adam niku mudun ten donya. Didokno Nabi Adam, mudune Nabi Adam ten pundi, Bu? Ten Sri Lanka. Sampeyan terus Sri Lanka ta Suka dadi klobok kabo, ngulon ya. Kututu Sri Lanka. Nabi Adam duduk nonton Begitu Nabi Adam tidur nonton Nabi Adam dongo robbana, ya robbana. Petang atau seket tahun dosa ini Nabi Adam gurun di sepura, dongo ini Nabi Adam gurun di Tapi begitu Nabi Adam mau sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak Allah Hey! Atam. Apa sing mau tentang Muhammad? Apa kata Adam? Ya Allah, saya ini belum pernah bertemu Muhammad ya Allah. Tapi saya tahu namanya Muhammad ya Allah. Karena di tiang arsmu ya Allah ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya mengambil kesimpulan. Siapa yang namanya ada di sampingmu dialah orang yang mulia di sisimu. Apa kata Allah? Sodak Tam awakmu bener. Nabi Adam ku no kali Allah mergo napa maca selawat. Maka lo jenengan selawatan sing kata mergo Kanjeng Nabi Dawu man ahabba. Eh, Kanjeng Nabi niku dawuh, sapa wong sing cinta karo Kanjeng Nabi, dia akan bersama karo Kanjeng Nabi nang swarga. Mergo napa? Mergo dasaran cinta. Lah aku ditakoki wong-wong e, Mas Rian, lah nek wong cinta niku tengerane napa? Apa? Pertama, man nika nama iflijan Naswa sapa cinta karu aku bakalan karu aku nang swarga wong cinta ku tengere apa siji oleh cinta ku sing paling pertama wong sing paling cinta nek pertama orangnya harus sering menyebut namanya Wong nek cinta kudu sering menyebut namanya. Halo, volume ini cak jenengan tambah titik. Pertama, wong cinta kudu sering menyebut namanya. Pun, amin tenawon lanek jenengan cinta mboten tahu nyebut jenengi, berarti cintanya cinta dusta. Nek jenengan cinta, yang mesti sering nyebut jenengi cinta kancing Nabi, sering sholawatan. Tak takoni jenengan cinta Rasulullah napa mboten? sedino sholawatan ping piro Mboten kitung mboten kitung niku saking akeh ta saking Gak tahu nih, ya mereka saking nggak tahu nih, dan jenengan cinta disebut jenenge, cak mau kula. Saya tuh sekarang masih SMA kelas 2, enam 16 tahun. Lah Sabian, Nisa Sabian niku, Sian niku SD niku sak kelas kali kula. SMP kula ten SMP 3 tuh, ten SMP 3 Nisa Sabian tirsa nggih sing nyiptakno lagu sing ngedene gak metu-metu kula ya ham ham ham hom ae lah niku mm, lho niku niku nate ngesir kula lho ngoten ngoten niku lho <laughs> kowe nek percaya padha-padha gendenge berarti nggih begitu sabian niku ngesir kula ya Allah kula diuber-uber mawon Mergonopo nggih karena dasaran cinta du berubet. Sampeyan iku wis pinter ngaji, bene wae wengi bangir janggute nyati senyum manis jare ngono. Tawara wis labian. Oh, sabian iku ngono. Apa menen nek dina Sabtu ngene iki weling kula nek sabian SMS dulu belum ada WA itu zamane SMS. SMS e, sayangku selamat hari satu Sabtu untuk kamu yang ada di hatiku yang ku sebut dalam doaku yang ku bawa dalam mimpiku batinku telek telat biyen ngono ya aku ya mau aku ya kondo bian kita sekolah dulu ya nanti kalau udah lulus kalau kita jodoh akan ketemu udahlah kamu nggak usah ngarepin aku lagi bian ngono SMP cek gurung ayu cek biasa begitu saya kok nyemplung ayu ngono ya getun ya saja nih lah tapi ya piye meneh balik aning mantan ya padha kaya mangan jangan ngetan akhir ya aku biarlah mantanku kaya ngono saiki padha-padha terkenali Sabian itu dulu mantan saya Sabian seneng karo aku nggih ya Sabian seneng karo aku ngomongin karo aku sayang karo aku akhirnya apa bendino sing disebut jenengku Rian Gue anteng ya Allah, awak isis baik, irung imbangir, alisnya kandel, ben mangan nyeluk mana lah yo Rian kapan aku bisa manggil kamu papa dalam ikatan keluarga bang bang bang ya apa mari kena aku digugah karo mbokku lele tangi tangi jaring nganti mek ngipita iki tibana jaring Eh, mereka napa dia punya dasaran cinta jenengan nggih ngoten cinta Kanjeng Nabi sebut Rasulullah jaminane napa swarga Bersama kanjeng Nabi di surga. Karena ma'ifil jannah. Bersama kanjeng Nabi di surga. Karena apa? Cinta, mahabbah, sayang kepada Rasulullah. Mangkano niki sing anake melu selawatan-selawatan, monggo sareng-sareng ditata. Kanjeng Nabi niku dawuh adibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi qiraatil Quran. He wong tua wong tua kabeh, didik anakmu kelawan telung perkara. Siji, cinta ngresani Rasulullah. Contoh Rasulullah, napa Rasulullah berhasil didik anake? Mergo napa? Mergo wong tua zaman siyan niku kebanyakan nyontoh Rasulullah dalam mendidik istri, mendidik anaknya, mendidik keluarganya, mendidik umatnya. Kanjeng Nabi tidak pernah menggunakan cara mau itu hasanah, tapi kanjeng Nabi senantiasa menggunakan cara uswatun. Betul. Lek mau itu hasanah iku ngomongi guru mesti nglakoni. Tapi lek Kanjeng Nabi uswatun hasanah ya gelem ngomongi ya gelem nglakoni. Ngongkon salat Kanjeng Nabi ya wis salat. Lah wong jaman biyen nggih ngoten anake dadi-dadi kabeh dadi wong kabeh wong anjen jasane wong ya. Kuwi kabeh dadi wong mergo nopo, Wong tua biyen ya ngomongi ya nglakoni. Gak kayak orang tua saiki mek ngomong itu tapi gak gelem ngelakoni ngongkon ngongkon anak yang ngaji gak oleh HP-an mbak IDW e HP-an ya HP apa mana tuh gak Facebook IG Twitter Messenger lapo bu ngineki ngoleh terteran upload poso-poso ono kecoa nang ngene kamare diupload puasa-puasa lihat kecoa kok kayak lihat kurma cekrek lho lapo lara gawe tuwek-tuwek ngono ku nduduno kemprose iku jenenge ya wis biasae. Nggih. Lah nek anake dipenging wong tuwa ya kudu nglakoni. Zaman biyen kula nggih ngoten, Bu. Nek kula ten lapangan ngeten iki le. Ten lapangan ngeten iki kula guru adus. mak aku gak usah bengok-bengok cukup wis satus nang ngarepe lawang ngenteni kula. Kula wis satus mergo mak aku wis satus sungkan. Lah sak niki mboten ya anak mesti disuneni tok tapi mbok dhewe gak tau gelem nglakoni. Enggak boleh. Zaman biyen dibujuki sampean niku, hei eh. Jok dolen bengi-bengi lo yang kok mari magrib diculik we gombel kapok kon. Ngaji ya cek we gombel gak rene. Ngaji soalnya memakai melok ngaji. Lah sakniki mboten nih e. Ayo jok dolen bengi-bengi lo ya. Culik we gombel kapok kon cari sopo. Wong we gombel tumane bit vario CBR sembarang kalin. yo ya, ke anak itu golek we gombel. Sambok mboke barang. mergo napa gak iso nglakoni apa sing diomongno gak wedi ta sampeyan anake nakal makane uswatun hasanah niku penting ya ngomongi ya nglakoni jaman kula bapak kula niku diwedeni Bu ambek anak-anake mergo napa dudu mergo kaplokane mergo sungkane bapak kula niku ngene ah kepenak daya gak usah katik kandhane ana daya lat pinggir gak tau cukup longgoh mendeliki kula Biyen wis krasa arek, saiki mboten begitu ana daya bapak meliriki anak. Lho, tambah diparani kenapa Pak mripat meloro ah, lho jare ngono. Lho ini yang perlu kita banser gak oleh guyu sikap sempurna. Kasok bare latih PBB kapok kok ya. Eh, kalau toleh-toleh, pandangan ke depan lurus. Wes ngoten niku mergo napa nggih niku uswatun hasanah Kanjeng Nabi niku. Nah kan Kanjeng Nabi niku sayang Mbak karo umat e sampean niku tuh sayang karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir. Oh, ngoten mboten. Kanjeng Nabi lahir iku celuk sapa? Irham ummati. Irham ummati. Irham ummati, sayangi umatku ya Allah, rahmati umatku ya Allah, sayangi umatku ya Allah, bola balik. Paham? <laughs> Eh, Kanjeng Nabi sedo, ngapunten nggih. Kanjeng Nabi niku kajenge itu niku enggak langsung dicabut, ditawani sik. Malaikat Israel moro, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngabunten ya Rasul, kula digengken awani jenengan, jenengan pun kersa napa mboten nyawani dicabut. Lho iki lho rek apike Israel. Nyabut nyawa iku ngenteni dikon Allah. Coba Israel nyabut nyawa sak karepe dhewe. Eh ala rek gabut gak ono kerjaan serek ngono ya. Mati kabeh. Apa kata Rasulullah? Ya wis, jenengan cabut nyawa kulo tapi syaratnya takok nonang Allah jaminani umat kulo nopo begitu singengken niki wau malaikat singengken niki kanjeng nabi langsung sing jenenge malaikat Izrail niki wau angsal titah kaken takok ten Allah malaikat Izrail niki langsung melayu ten langit cepet sirek wong malaikat e sak lapan kaya bledek nus teko seret moro ten moro Ora ten pundi? Ten langit mriko. Nemone Gusti Allah. Lapo. Sopo? Wong iki sing kaget ati ini sing ditutupi lambe ini lho ya apa karep Muara mereka ya Allah niki Muhammad niki nyuwun jaminan ya Allah damel umati apa kata Allah is jaminan, ngomong Muhammad umati Muhammad mboten bakal tak gawe susah Begitu Gusti Allah sanjang ngoten malaikat Israel langsung mudun malih nyanjangi Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasul. Kata Allah, umatnya jenengan tidak akan dibuat susah. Apa kata Israel? sanjang ngoten. Kanjeng Nabi jawab, ya wis cabut nyawa. Begitu kanjeng Nabi dicabut nyawa ini dengan cara paling pelan. Kanjeng Nabi sanjang. Eh, eh, eh. Stop, stop, eh, stop, eh. Mandek, mandek, mandek, eh, mandek. Se Israel kau se alon-alon jadi kanjeng Nabi nih ngoten. Begitu Gak terima, maju. Lah iya Kanjeng Nabi saja ngoten stop stop wonten napa Kanjeng Nabi. Ngapunten Israil, carane sampean niki lho, kok cek lorong ini lho. Ngapunten Kanjeng Nabi, niki pun cara paling gampang dari malaikat Israel, Lah kok lorong ngene? Lah nek cara paling gampang kok gak larane iku kruwasa iki lho ini, Lah nek cara paling gampang kaya ngene Daniel nggih cara paling angel. Lah tambah luwara nemen. Ya Allah, kula niki ngesano umat-umat kula ya Allah jadikan Kanjeng Nabi ya Allah. Limpahkan semua rasa sakit umatku ya Allah. Timpakan kepadaku ya Allah. Timpakan kepadaku ya Allah. Timpakan kepadaku ya Allah. Timpakan kepadaku. Ya Allah. Timpakan kepadaku. Ya umati, wahai umatku, jangan kalian merasakan saat sakaratul maut karena itu menyakitkan dan kalian gak akan kuat. Biar aku saja cari Rasulullah. Mari ngono dicontoh karo Dilan. Dilan ku kan asline jimplak Kanjeng Nabi cuma diganti-ganti kayak rindu ngono cek ketok wah. Diganti jangan rindu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Preketek biar aku saja cari sapa. Yang berat itu bukan rindu, Mbak. <laughs> yang berat itu cat dua abu-abu yang tak kunjung membiru tapi membuat status dua menit yang lalu lah ya iku sih eh sih ya Allah ya Allah ngoten niku lho sampai nopo karena dia punya modal cinta dilan niku akhir ya niku diganti rindune cuma yang ngono nyutu kancing Nabi pertama kita harus bisa mempunyai modal cinta kepada Rasulullah contoh Rasulullah Rasulullah niku nate diidoni wong kafir Kanjeng Nabi niku nate subuhan magriban Kanjeng Nabi niku didoni kali tiang Maghrib Kanjeng Nabi didoni cuh ngoten subuh Kanjeng Nabi didoni cuh pemene subuh niku wae badhek-badhek itu abuk Napa Kanjeng Nabi duka mboten tambah sing idoni lara dipadosi Rasulullah Mari ngono asalamualaikum. Sapa kula Muhammad rini ana apa? Ngapunten kula badhe nyambangi jenengan bener Kang Saudaraku belum ada yang ke sini tapi engkau yang aku musuhi. Mengapa engkau sudah ke sini? Ngoten jarine sing disambangi ku mang ya apa? Mari ngono wong kemang mlebu Islam mergo disambangi karo Kanjeng Nabi. Itulah Islam. Itulah Islam. Islam itu merangkul, rek, bukan memukul. Islam itu membina, bukan menghina. Maka non jenengan nek wonten kanca sing gurung api, ayo dibina, ojo dihina, ojo nyepelek no wong elek, dibina. Nggih, ojo gaya-gaya karo amalmu, pepek selawatan ben minggu teko. Pek koncone sing gak tau dido, didoyi, aku mau konco, lapo gak tau salat, gak oleh. Gorong para mesti sampe nu apik matine apik, gorong mesti. Jok goyo ojok sombong-sombong karo amale ngrungokno iku. Salat tetek ga upaya. Yai bar seso ahli salat 1000 rakaat. Ketemu jin nyamar dadi menungso. Maka nang nggone surat Anas ngono loro demit iku, minal jinati wanas. Demit golongan jin karo demit golongan menungso. nek demit golongan jin iku ya golongane genderuwo kemit ditetek wiwi gombel banaspati kemamang ya demit golongan genderuwo golongan jin ya iku diwacana ayat kursi ngono ngale tapi lek demit golongan menungso diwacana ayat kursi gak ngale ngali lek ayat digowak kursi ini aku kok ngale lah yai bar ana wong salat iku mau sewu rakaat yai takok cak Lah kok sampe nek salat sok 1000 rakaat cak carane piye lho? Kula niki sok salat 1000 rakaat mergo kula nate mendem. Nek mari mendem enak baru salat, baru khusyuk dicoba nalikane mendem sing bakul ngombe mang wayu semluwe hoi diguwara pisan mbok mbok mbok wis diguwara pisan Mari bojone moro katene mateni dipateni dhisiki karo Yai Barseso. Mari ngono Yai Barseso dikarak didekek lapangan ditaleni demit moro. Eh, Yai Barseso kowe gelem ngombe ya? Gelem tapi syarate kudu muni la ilah. Kalau pangeran bareng muni la ilah mati mati ini posisi kafir posisi suul khotimah mergo napa kalimate kalimat elek naudzu billah padalan amale wapi banser sikap sempurna nggih mari ngono ana maneh critane wong welek dadine wapi sapa pelacur jaman ho ho ho ho jamane kanjeng nabi niku ana seorang pelacur nek wong trenggalek wong tulungagung ponorogo biasane ngaranine begenggek kene pelacur PSK utawa lun heeh mm Iku nggih, BSK perempuan suka elon iku. Nggih, nek lun eh iku jenenge mari elon tele-tele ya ngono ku. Nggih. <laughs> Mergana bakla kebansur sikap sempurna gak lek guyu. Begitu pelajar niki kelakuane rusak katene sedo niku ana sebuah sumur. Sumuran niku banyune namung karek sak sepatu dijobo kali pelacur diombek nono ngene kiri sing ngelak bayangkan anjing hewan yang dijauhi di Islam dikai posisi ngelak pelacur pelacur yang ngelak mati mati pelacur posisi husnul khotimah melbus wargo barokai e nulungi kere mangkak no pesen kulo nanggo kene bek ni pelacur cabe psk naik kepingin melbus wargo le onok kere ngelak ombe oh, nono lo ngono lo ya Nah, pelacur itu menurut hitung-hitungannya togel Pak Iko nak luru pelacur kelas kakap nomor songolas pelacur biasa nomor seligo ngono, ya apa lencek kelani maksud samen ya wakai kita wedok wedok ayo cabi cabi kabe ya gitu ya apa cewek ali berarti emas Allahumma <laughs> amin kata kata korek lepe <laughs> Bismillah lapangan lepe sopo katanya Wis, kula terusuna malih solawat itu penting. Kedua, wa hubbi ahli baiti ajari anakmu untuk cinta kepada keluargane Kanjeng Nabi. Ini yang paling penting. Keluarga Keluargane Kanjeng Nabi kono loro yu. Ayo dimirengaken. Rungono sing apian-apian dingkluk-dingkluk diangkat kabeh. Dua, diangkat kabeh wajah sing apian apian niku. ya didekek sik HP ini ayo ngaji di sik aku yakin nek sampe nyekel HP biasanya gak konsentrasi wae ngaji ngaji engko wayahe live streaming kok engko ae nggih sakniki ngaji riyen ya ah. nggih encene angel dadi wong ganteng gung nggih ah. hmm, irunge mbangir janggute dawa irunge dawa drijine dawa wong lek biasa drijine dawa iku ikine ya <laughs> Ayo, tak takoi jawaban sing banter. Kertas HVS warnanya putih, air warnanya putih, sapi minum. sapi minum susu ya apa lagi? <laughs> Wis, <laughs> kula kula terusno malih. <laughs> ya Allah sapi minum susu itu? susu susu Allahumma sholli ala Muhammad. Keluargane Kanjeng Nabi kok ana loro sayang. Pertama sing arane para habaib, Habib Umar, Habib Syekh, keluargane Kanjeng Nabi nggih. Habaib. Dua, ana sing jenenge ulama, kiai, bunyai iku jenenge ulama, orang yang berilmu. Lah iku ya keluargane Kanjeng Nabi, Mbak. Mergo napa ulama warasatul ambiya ulama iki lho pewarise para nabi. Ulama, Lah nabi niku akeh jumlahe mangkane ulama ya akeh sifate. Mangkane aja benci ulama, ana ulama sene demo-demo, senengane titik-titik takbir. Ya aja dibenci ulama, ilmu kala dukur. Pemene kok seorang hamba ib, Habib sing kaya ngono aja dibenci kualat sampean. Putune Kanjeng Nabi lho. Ulama itu ya nurun nabi lah, nabi ku agak sifati Nabi Musa, Ahli Sila, Titisani, Gus Maksum Gus Mafik ahli silat Nabi Harun ngomong wenak lanya Jombang punya Cak Nun Nabi Daud sarane wenak punya Habib Syekh onok Nabi Ayub Sabar Jombang punya Mbak Jamal tambah beras onok Nabi Gowanteng senyumi mempesona irung imbangir muanis anis siwasno seduk dipandang jenenge Nabi Yusuf berarti tisane riyan ngeten iki wis biasa ngono kuwi ku katanya Ya Allah, ngapunten ya lho nggih. Ngancen wong ganteng kan rada repot ta ah, biasane ta. <clears throat> Mergo napa? Ulama. Imam Syafi'i ulama. Dukur mergo napa? Berilmu. Maka Imam Syafi'i lak dawuh hayatul fata wallahu bil ilmi wa tuqa idzal lam yakuna la'tibara lidati arek nom saniki tidak memiliki modal ilmu modal takwa maka keduanya tidak akan berarti jika tidak ada dalam diri manusia hidupnya tidak akan ada artinya percuma urip gak ilmu gak takwa gak ono apa-apa nih Imam Syafi'i ini ku termasuk sukses loh ulamanya, kealimannya terkenal. Biar tak ceritani. Imam Syafi'i ini ku digendong kali ibu e, ini ku diternotan Mekah. Dicarikan tempat menuntut ilmu yang paling bagus di kono seret mantun di anak gede. Cok ngomong aja singguri. begitu anaknya didekek niku Imam Syafi'i putrone didekek ten mriku mantun ngoten besar Imam Syafi'i pindah ke Irak sampai ibu kondo wis ojo ketemu aku nok donya ketemu ana nggone swarga saking ibuke ikhlase ditinggal anake jane dadi anak sing soleh Imam Syafi'i ten Irak mriku nuntut ilmu tiang Irak munggah kaji ten pundi ten Mekah nguteri Ka'bah mari ngunu sawan sowan mari ngunu sanjang sing diomongne ku sapa Safi'i Safi'i Safi'i ibu etako asalamualaikum waalaikumsalam tuan ngapunten sing jenengan maksud Safi'i niku sinten sing kula maksud Safi'i niku tiyang ngeten ngeten ngeten ngeten lho niku lah anak kula lho nggih tangge nggih baba paling ngunu ya jarine nggih tangge nggih pun Tuan kula titik nggih anak kula cek jenengan peseni supados mantuk mriki. Ibuke pesen ngoten, mari ngono Bu, napa? Ibuke niki wau disanjangi ngoten, Imam Syafi'i saking Irak dikengken mantuk, ilmunya sae, keilmuannya mapan. Imam Syafi'i mantuk dibetani unta 100 ekor. Ya padha kaya alpat ngene paling ya. 100 glendeng. Si Mari ngono dieloki murid-murid e kabeh tutuk perbatasan Mekah Imam Syafi'i Sanjang. Tenggone murid le, ibuku mengono, Bu, aku kajengi muli rono. Oh, nggih, siap Imam Syafi'i. Mereka asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula murid Imam Syafi'i. Wala, wonten kersa napa? Ngapunten, Bu. punten Imam Syafi'i batini kuntur meriki. Lah Syafi'i ini enggak apa, betul untuk satu. Gak usah mulai, kau kan balik mana? Begitu rung enggak untuk satu. Ngamuk eh, masuk anak wong ngamuk gak usah mulai, kau kan balik mana? Gak ngamuk gue jenenge. Kau kan mulai, gak usah enggak untuk satu sini. Meriko, Assalamualaikum Waalaikumsalam Imam Syafi'i ngapunten jenengan boten asal mantuk kali ibu i Lho lah apa pergo gak wong to satu ya wes ngomong ibumu untuk aku tak kek nih wong wong sing butuh aku rene gak kitab tak situ ya ngomong ngomong gak siap moro bu Imam Syafi'i namun betul kitab setunggal ya wes rene rene ibu ini walu anak ini ku mondo ibu elilo niki kuncine wong tuwa mangkak nepesen kula lek ana wong tuwa anake katene mondok oleh ana aja sampe gak oleh ten pondok niku salati terjamin dongakno wong tuwa niku pun mesti tapi nek arek gak mondok belum tentu keilmuannya terjamin ngene ku wae guru ana mesti dongakno wong tuwa dongakno yen eling tok mangkat nolak ne mondo oleh ono wong tua kudu lilo loro Imam Syafi'i sukses sing diparani pertama pertama sama ibu eh Dungane ibu iku mandi, mangkane aja sampe ngelarani atine mbok. Nggih, wong wedok barang niku rungokno sampe Kanjeng Nabi niku sanjang yang harus dihormati siapa? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu tiga kali. Mangkane nek bojone banser jek situ berarti kurang loro, nggih ya. <laughs> Eh, segini ku mau ibumu, ibumu, ibumu. <laughs> Ibu kula niku nggih ngoten nek sanjang, nek, nek bapak kula. Bu, gak bakate poligami. Kate golek ibu mana Bu. Oleh takak Bu, cari ibuku. Le, <laughs> wong lanang poligami ku gak popo apa le. Loh, iya, iya tak Bu, iya. Rabi mana gak popo Bu, gak popo. Lah terus, gak popo, apa sing penting duduk bapakmu ngono ae cari ngono. <laughs> Ya piye meneh? Nek yai rabi lah gak popo ah Nek lurah gak oleh, saiki lurah nak pemerintah, nek yai kan melok Gusti Allah bebas, so so, kate mecat kau no. Rabi telu gak apa-apa ya. Gak ada alasan di bangsa ini. Rabi telu. Untuk kanjeng Nabi sponsor mana? Nyontoh kanjeng Nabi, lah kanjeng Nabi ku dicontoh ya gak iso kanjeng Nabi adil. Halo pengumuman, kanjeng Nabi ku wong sing paling sempurna dan paripurna. Beda mbak sampean, iso saya merabi telung ngingoni kabe, kangela rabi ku situ ai, masuk aku meni-meni ya situ, situ nak kono, situ nak gini, rabi ren, ya rungok no, <laughs> kapan kapan ya meni, meni ini kapan bu, lulak ngunu ah, walek bujuku sing temenan, kau usah pacaran, ya, seneng arek wedok iku dinikahi gak dituruni seneng arek wedok iku dirabi gak malah dijak praktik IPA biologi sistem reproduksi lho ya nikah cok pacaran nai kurung mesti dirabi sampe nek pacaran ditemak itok ditinggal wake pak nang gra media, tuku buku toga mas bukune wapi sing guri bukaan sing arep segelan nek lanangan normal yo milih sing cik segelan sing wis bukaan ya mos rek juntuhe tinggalan gunung wae padha mbek wong lanang arek wedok pacaran wayu didemeki manut ae ora rasane ditinggal golek sing nyat sing segelan sing ngono ku dong arek lanang sing nua kalau kepingin dhewe arek wedok sing apik pamane arek wedok sing mau arek lanang sing apik tambah kepingin sing oleh sing luwih api maka nawa itu joko ya lawang tahu bulat cincin cilik lima ratusan mosok tak musim gede gratisan ya nggak oleh jaga eh selawatan niki melok ojo oh, gak kejerumus dosa mau di pengalaman iku mah satu Kanjeng Imam Syafi'i mergo ikhlasi wong tua luru Imam Syafi'i ilmunya berhasil karena Imam Syafi'i ini tadi sodako inggisai Imam Iman ini kumoro-moro tako Assalamualaikum waalaikumsalam wis nikah sampun mas kawini piro telung bolu dinar nyoh wis kok sahur kabeh dereng kula tasi nyaur 6 dinar kurang piro 4 dinar dilunasi kabeh dikei moro-moro padalan sayang 24 dinar itu setara dengan 96 gram emas sak gram emas pun 500 luwih Bayangno ping 96 gak ya, tapi luman. Loro, telu. Imam Syafi'i menjadi orang yang diangkat oleh Allah menjadi ulama yang zuhud, yang wirai karena apa? Karena Imam Syafi'i menjaga diri dari maksiat. Pernah suatu saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Imam Syafi'i niki moro guru nih, moro. Oh, nih santri ku ngene. Ono santri ngene nek lunggu kau. Kau nih lunggune ngene. Sret, ngapunten guru, ngapunten se. Apalan kur Ponsor maneh. Wis, Imam Syafi'i niku takok ngeten nih. nih Ngapunten Ngapunten Syekh. Akhir niki kok apalan kula niku ilang nggih Syekh. Mari ngono saya sanjang, ya wis iling-ilingen. Sampeyan nggih maksiat napa? Lah nggih Syekh kok apalan Quran ilang. Iling-ilingen nggih maksiat napa? Nggih pun Syekh kula iling-ilingi. Dilingi eling Bu kalau Syafi'i. nggih Imam Syafi'i ternyata kula niku nate ningali mata ni wong wedok namung delok mata kaki niku ngilang apalan apa maneh delokane sak liyane mata kaki mbok mbok mbok mbok mbok Bukaane xnxx.com maktub Simon Anissa Mari Uzawa Mia Khalifah mbok mbok mbok apa padha-padha tunggale Napa? Ngawur ae senengane delok ngono ae arek-arek iku gak oleh rapi ngono cek kan tentek sabun. <laughs> Pengalaman paling kau ngawur ae. Warai oh, ku langsung takok, mia khalifah ku sopo. <laughs> bakul apa, bakul donat kok man ya. Mia Khalifa itu kelahiran Babilonia, akomun Islam. Maria Uzawa, Vanessa, bolong <laughs> puluh juta itu kok no <laughs> donat no misisi kelarangan kau nak di klub, bolong puluh ewu lah wali bis. bisa, <laughs> es cek pacaran pacaran menuju kemaksiatan Imam Syafi'i niku ngoten wira ingati-ngati lek dahari Imam Syafi'i niku mangkakno jenengan mirsani wong lek dahari ngati-ngati terhindar dari maksiat karena apa makanannya halal mangkakno pesen kula Mas Rian nopo ose Mas Rian anak kula kok atine watos Mas Rian nopo ose Mas Rian kok anak kula nuwakal apalan Qur'ane budel siji penyebabe biasane anak dikei panganan haram halo pengumuman dikai panganan haram mangkak no kanjeng nabi dawo ne ono wong mangan panganan haram mata kalbuhu ati ne mati wahajab Allah ta'watah tungo ne gak mandi bayang no gelem adui anak tungo gak mandi sedangkan wong tua saya doa mali pedot telu sakliani amal jariah ilmu manfaat tungo ne anak soleh mangkak no sing rawon angkini jangan solawatan cek dadi anak sing soleh Selawatan iso ngaji tak takoki milih pundi ya nak pinter ngaji tak pinter nyanyi. Ngaji orang tani sekarat sing nulungi sapa eh sing pinter ngaji. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Pinter ngaji. Wong tuane mati tambah ini yo ya kak matuk. Kemarin engkau masih ada di sini Bersamaku menikmati rasa ini Berharap semua takkan pernah berakhir Bersamamu mulia Bersamamu Kemarin dunia terlihat sangat indah dan denganmu merasakan ini semua melewati hitam putih hidup ini bersamamu bersamamu kini sendiri di sini orang sih nangis gini garing hari ngono eling <laughs> eling rupane elali rupane eling rasane Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkakno Bu, ayo anak itu ngoni tekok barang halal, cik barokah, cik akali sae. Mangkakno gus Allah sanjang. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil halal dan thayyibah. He menungso ingono no anakmu, keluargamu, tekok cing wonten tentunya saking nopo panganan si halal dan tajiba. Ojo sampai halal tok gak tajiba, gak oleh babi haram belai babi toyiba mojo bismillah tetep haram bakso halal tapi nek bakul bakso ini nggih pesugihan sing dodol ya haram jombang kono bu bakul bakso nggih pesugihan dandangi dingkangkangi setan diuyui diteleki ngono wonten aku biyen ya jarene gak percaya tapi nek suruh dewi yo ya telok dewi yo ya paham ditandangi bakso iku dingkang-kangi ana arek cilik kulite sawu mateng kupingi kaya kupingi kucing lincip lambene rada amba mari ngono pipise niki sirupe niki apa kringete kaya sirup marjan manuk ini mboten sakit mandek ngelocor mawon jombang niku wonten Mata niku wonten Ya Allah, tak kandani ya yo ya wong lek melu pesugihan iku mati nih gak kumpul menungso Pak, kumpul demit. Tak kandani jenengan. melok pesugihan nak ngujang pesugihan bedes nak ngene kediri bedes melok pesugihan gunung kawi gunung kemukus pesugihan nak ngene segoro kidul melok mbok ratu segoro kidul nang segoro kidul nak wong telu rek rungokno mbok ratu segoro kidul nyiroro kidul karo nyiblorong wong beda lek mbok ratu segoro kidul iku asli demiti tanah jawa ho ipe ratune pemimpine duwe anak buah jenenge Nyi Roro Kidul. Nyi Kidul iki jenenge asine Nawang Wulan garone Mbah Joko Tarub. Joko Tarub jeneng asine Sayyid Ibrahim. Anake Sayyid Maulana Malik Ibrahim putune Sayyid Zanul Barokat. Duwe anak telu, Joko Tarub kene Nawang Wulan. Nawang Wulan kan widodari asine duwe anak telu, Nawang Sin, Nawang Sasi, Nawang Arum. Nawang Sin diwek garwa Mbah Lembu Peteng Brawijaya sampai akhirnya nurunno wong hebat niku wau. akhirnya mantun ngoten sing jenengi nawang wulan iki oh nggak ada pantangan nanti Joko Tarub, di Mas aja saya buka iki ya Mas ya ya Joko Taruf ngelanggar kesaktian nawang wulan tek berasi maringun amblas kulit nawang wulan nonggoni sawah bentino selendangi nonggoni lumbungi beras ketok maringun nawang wulan balik nonggoni kayangan tuh kayangan tak kak gitu dicukir ya buah ronok, kayangan nalikane balik ten kayangan nambe ratu tobogo sing duweni kayangan kono disanjang induk awakmu tetep tak akoni anakku oleh bagian kerajaanku tapi gak nanggoni alam kini nanggoni bagiannya menungso mergo awakmu wis mampu menungso tak dadek no panglima nih nanggoni segoro kidul muloniku sing jenengi nawang wulan didekek segoro kidul dadi panglima nih mbok ratu segoro kidul puli wong jawa nyeluk nawang wulan kelawan sebutan nyiroro kidul Lah Nyi Roro Kidul iku duwe aspri asisten pribadi jenenge Nyi Ageng Sawer Kencana wong Jawa nyeluke blorong iku sing dojo-jo pesugihan tak kandhani untuk menuju istanane blorong gak ono aspal watu gak ono aspal iku gegere menungso dicor kabeh jembatan jembatan gegere menungso wajan gedene sakmono iku gegere menungso sotel tangane menungso sing melok pesugihan pesugian iku. Bengok-bengok nang ngene kono. Mangkana wong melok mati matine gak kumpul menungsa. Pingin soge gampang, dongo kerja pasrah nang Allah. Pingin soge pasrah tok gak tok kerja ya gak iso ta. Pingin soge dongo tok gak tok kerja gak iso, pingin soge wiritan ae. Ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. kate ngletaki tasbih bojomu. Ya ndonga ya kerja rek, ndonga gak tau kerja jenenge wong males, kerja gak tau ndonga jenenge wong sombong. Iki iso ge ndonga tok ya gak iso, ya kaya bojomu lho, Pak. Kepengin bojone meteng gak tau dikeloni didongani. Ta ya Allah, kula kepengin bojo kula meteng Al-Fatihah. Sopo kate ngetengi malaikat ta? Ya ndonga ya kerja. Mangkakno anak digolekno panganan halal, Kanjeng Nabi niku nate ya Allah ana sing jenenge napa? Napa? Napa sih? Ula. Ula ta nggih? Kodhok ae wedi ya lek ula ngono ya wedi. <laughs> Hmm. aku tiba sembahyang no Allah wireng oh, gede dua woi wedi aku ngamun ya Allah ringgi-ringgi iku sing kare gila iku iya ngidil amat sih wis gak seneng aku wis mbuh cembasulah wis dadi Kanjeng Nabi niku nate sahabat moro diambung tangane. Sing ngambung Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sanjang hadhihi yadullah tamasaha narun abada. Iki tangan tidak akan terkena api neraka selamanya. Why? Mengapa? Karena dia bekerja mencari barang halal untuk anak dan keluarganya. Halal. Penting. Mangakno, ayo bareng-bareng anak kayak panganan halal, jo sampai kayak panganan haram, cek gak maksiat kelakuane gini ke katah lari-lari maksiat mboten ketara. Nggih. Ah. Angkano anak dijogo. Pesen kulo sing terakhir. Halo wong tua. Wong tua niku tukang parkir. Tukang parkir niku nggak ada kendaraan. Nah kendaraan ini tanggung jawab ten BRI jogo duit seret wong tua Wong tua niki wong tukang parkir, anak iki nih, nang BRI joko duit seret, mari kendaraan ini jenengan pesok sepione cepot. Saya tanggung jawab tukang parkir nang bengkel tukang parkir. Wong tua nggih ngoten. Lah nek ana wong tua, anake nakal, masih wong tuane ahli ibadah, wong tua tetep kena umbai Gusti Allah. Duman nek neraka, kate apa? Mergo anake nakal. Mangkane tanggung jawab duwe anak iku abot. Nggih, pesan kula niku wau. Aja sampai gampang dibujui karo anak. Niki pesan kula. Kadang-kadang anak dikandani arek cilik-cilik aja pedaan banter-banter engko tiba, gorong krasa boleh lek gorong tiba. Jenengan nggih ngoten. Aja pacaran lho Le, kok meteng lho ya. Gorong percaya oleh gorong meteng. Makane wong tua sing hati-hati. Kadang-kadang wong tua niku gak krasa. Wong tua niku mboten krasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten kula Bu Rendi. Mata si Sinten, mata si Dinda, malah yang tanda no, Din, Dinda kita ndak kali Randy, kebo kita ditemoni. Ya guna ngomong-ngomongan uang loro ya, tak tinggal nyambi, tandang kain, nggak ningguri. Tambah dikit kesempatan, ono main dingklu, main ngalin, dangak seret, melebu meteng, katil lapo. Maka jadi kesempatan anak ini gue hati ya. Anak ini gue rumit lah, maka anak nakal, jadi sini nih, didongani, dongone anak nakal iku napa wacano al ikhlas ping 10 sebolo kupingi lek anak itu e turu ku anak nakal nek sing nakal anake nek sing nakal bapake gak usah dilintrik entek-entek e dhuwit nek bapake sing nakal cukup wacano alam nasra ping 7 nek teko Allah di anggota dorok ulang ana ping 7 paling suwi petang puluh siji dina bojomu sing katut wedokan liya akan kembali ke pelukanmu ngono <laughs> eh, wong gedeng biru langsung nyata tak ketara bojone gak tau mulai iku. Jasane gampang dibujui arek niki niku ngapunten ya Allah, tuwil pun koncone. Halo? Eh, ya Maya, aku kok mari maghrib susulen ya ya Maya jarine ngono. Ya ya, ojo mari isak ke ya ya, uh, tak anteni nang ngene. Heeh, uh, ngene pasar Ploso, ya ya, oke okay, oke okay. iya iya kate muta mbak Ren dia cuma mari isak kepengen mari maghrib ya ah, ah. ya ya oke okay, oke okay. waalaikumsalam mari maghrib yang jam lima bro gawe toner cek awet make up gawe serum cek ilang jerawati pelembab SPF bulan di sel surya matahari wadah Eviva nomor 209 ku wardah cek awet wolo ewu tinggu kabeh kincune dienggo kabeh lip mid lip tin lip gloss dienggo kabeh servet kene kene kene lengo wangi padahal kanjeng nabi nalikane mikraj kanjeng nabi mirsani ana wong wedok digantung rambute digantung katese sampai kanjeng nabi takok Ya Jibril, siapa dia? Jibril nyauti, dia adalah gambaran dari umatmu wong wedok sing brai duduk gawe bojone. Gorong duwe bojo wani brai mati disiksa kaya ngono kuwi. Perawan-perawan gorong duwe bojo perawatan cek glowing wajahe brani sapa dosa. metu blayu ayu wedhae menggoda gincune merah merona percuma lek bibire kaya SCTV satu untuk kaya apa gak sing perawan-perawan tok sing duwe bojo barang brai ku nang omah pengajian iku biasae nggih kaya wong iko dasteran ku dengan dawa budal longgo srek mari rungokno sing jubahan-jubahan iki kelambine abu-abu rokok abu-abu cung moco ge bojone nang omah kaya ngono klambine abu-abu lore-lore kaya zebra kos ngono kok dinggo nek omah brai ge bojone sing ayu cek bojone betah gak nyewa 80 juta ya brai nek omah pengajian dasteran budal pokoke ketok apik sopan budal jo sampe tabaruj berlebih-lebihan nek jobo berlebih-lebihan nek omah berkurang-kurangan brai sing ayu daster dinggo nek ning jobo nang omah juban sing ketok ayu nang omah gak tujuban nggih daster kencana wong bedak kelek jebul wablah pisan gak tau nggih lengo wangi gak nggih lengo wangi kono lho cek betas sing lanang gawe vitalis gak iso vitalis gawe easy gak iso easy tuku kasablanka gak iso kasablanka kok lho kebeli tonggo mulo kemangi nang putekno sok-sokno kono wong gak eroy kadang-kadang janjian mari magrib bawahi mbok mbok mbok mbok <laughs> wae kudunga oh, ya gendaan ya kudungan wae saiki gak ketara rek arek pacaran jobo ku nakal-nakal gak ketara ketutupan kudunge mangka no percuma lek berkerudung bawahnya juga mainan burung seret ngono ku kaya apa kudungan Kat, wis mbok-mbok-mbok. <laughs> Ngono kuwi iso langsung ya Allah. Bu, kula selawatan riyen nggih, ya nduk ati-ati. <laughs> Ono eh, lungguh nggih ngono. <laughs> Begitu regendaane nek ngene pasar pelosok langsung kudunge dibenakno kok tangen diajeni dis melahu. Lho ngoten niku lho mboke oma solawatan selawatan, mboke oma pengajian tapi ten jopo ana ing lakoni maksiat, zaniyatu wahidatu tahbitu amal sab'ina sana. Zina ping menghapus amal perbuatan 70 tahun. Zina kan pacaran gandengan templek-templekan, makan ojo dhisik. Solawatan ya solawatan. aku kan pacaran cara Islam gak ono pacaran cara Islam. Islam tidak pernah mengajarkan pacaran. Kan sholawatan, sholawatan oleh pahala. Mulia pacaran oleh dosa, percuma. Maka enam moga barokah manfaat. Al-Fatihah. Tiga, hobi kiro adil Quran. Anak itu imajo Quran, ngajek no. Buku tulis itu Sinar Dunia telung puluh walu sini. Kaono ono tulisani. Tinggu pesawat-pesawatan dunia tadi pesawat tulisan tulisane tapi lek buku dua ono tulisan Al-Qur'an dimuliakan ditekek ndukur wong lek ini kotong gak ono isine apa-apa direndahno karo Allah tapi nek wong atine ono nih nglakoni apa sing dikongkon Qur'an apa sing dikongkon Allah lewat Al-Qur'an monggo diangkat derajate Kemuka barokah manfaat intine ndek anak siji cinta kanjeng Nabi, loro cinta keluargane kanjeng Nabi, telu cinta bacaan ayat suci Al-Qur'an. Moga-moga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.